і буде вигороджувати його. Майдан поворушив сухими губами. Мабуть, справедливо. Краще послухаємо ще раз Тищенка. Василя Васильовича пекла образа і підкотилася під серце терпка хвиля, коли вже хочеться, аби все швидко скінчилося. Він відчував щось схоже до незручності за тих, що сиділи і мовчали, і своєю мовчанкою мов би, осуджували його, відчував злість і невдоволення собою. Я сказав все. Я чесно служу людям, служу партії. А може б, ну, ти дещо визнав? Майдан ледве не сказав для порядку. Це слово аж залоскотало йому піднебіння. Хіба ти не вважаєш, що не маєш помилок? Розкажи, як збираюся працювати в майбутньому. Майдан ступав по двох кладках. Йому хотілося порятувати Тищенка і намагався тримати лінію, ту лінію, яку, здавалось, йому мусив тримати. Якби то можна було розкутурхати, розбурхати оце мовчазне море. Але надто вже тут багато вмудрованих досвідом мовчальників. Вони мовчатимуть, хоч би засідали й до ранку. Здебільшого це порядні люди, вони й мовчать, бо порядні. Дехто з них знає про Іршу те, що й він, і це збиває їх з пантелику. Засідання добігало краю. І майдан відчував, що добігають краю його сила і витримка. Несамохідь відмітив, що колись їх було значно більше. Колись він міг і зважити на щось, і рвонутися, поламати, вибудовані в душі загорожі. І майже всі його найкрутіші перепади пов'язані з Тищенком, чомусь лише з ним якийсь злий насміх долі, чи що? А може, саме через те, що Тищенко такий нерозважливий і гарячий? І чи не за це найбільше любив його майдан? любив і осуджував. Уже в перший рік той наламав добрячих дров, та ще й кидав тим паліччям в одного чоловіка, кидав з долини на гору і той натис. Сказав, щоб майдан розбив Тищенка на зборах. Він відмовився. Тоді той став погрожувати самому майданові. І майдан написав виступ. Віддав на передрук друкарці і розповів удома дружині. А перед самим початком зборів змаху порвав, подер на клапті було страшенно важко. Він вистояв, хоч виступ і написав. Про виступ знало троє він, дружина і друкарка. Дружина не згадувала ніколи. Брукарка, мабуть, забула теж. А може, й не забула. Вона вже на пенсії. Він її довго боявся а сам мов би, аж чимось пишався. Саме о тим, що подер виступ зненацька, рішуче й безоглядно. Тоді він міг таке вчинити. Старі люди підозрілі тому, що недовірливі, а недовірливі, бо досвідчені. Вони знають з досвіду, як важко здобути і як легко втратити. Так старість прокладає дорогу несміливості, бо страх своєрідне охолодження. Вони не покладаються на надії через свою досвідченість, оскільки більшість людських діянь лихі і закінчуються лихом. Звідки це? Ага, цитую Аристотеля, Колись вчив на пам'ять. Але тоді ці рядки сприймалися не всерйоз. І ось зараз випливли, неначе з чорного колодязя. Що їх покликало?